Անուշ Հովսեփյանի հաղորդումը հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը նվիրած հերոսների մասին է։ Միշտ ներկա Միշտ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր անդրադառնալու ենք 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ զոհված պահեստազորի սպա, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանագիր Հունան Գրիշայե Ավետիսյանի մարտական ուղում։ Հունան Գրիշայե Ավետիսյանը ծնվել է 1972 թվականի հունվարի 2-ին Արցախի Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն գյուղում։ 1987 թվականին ավարտել է գյուղի 8-ամյա դպրոցը։ Այնուհետև ուսումը շարունակել Կապանի ավտոշինարարական տեխնիկումում։ Ավարտելով տեխնիկումը զորակոչվել է խորհրդային բանակ։ 1 տարի անց կիսատ թողնելով ծառայությունը վերադարձել է Արցախ, մասնակցելու Արցախյան գոյամարտին։ Հունանը միացել է գյուղի ջոկատին, կռվել նաև Սանասարում, Կովսականում եւ Հորադիզում։ Պատերազմի ավարտից հետո շարունակել է ծառայել արդեն իսկ գազմավորված բանակում, երկրորդ պաշտպանականի հակատանկային վաշտում, որպես սպա։ 1996-ին ամուսնացել է, բնակություն հաստատել Մարտունիում, ունի մեկ դուստր։ Հունանը եւ իր կինը Նարինեն լծվել էին հայրենիքի պաշտպանությանը արդեն 28 տարի Նարինեն որպես բուժքույր աշխատում է Մարտունու կենտրոնական հիվանդանոցում։ Պատերազմի օրերին կինը թիկունքներ ապահովում, իսկ ամուսինը առաջնագիծը։ Շատ էր ամուսին, ընտանիքին նվիրված աշխատասեր, երեխային ու կնոջը հարգող, խոսքով ամենա դրականը մի մարդում որպես ամուսին միաժամանակ եւ ընկեր, միշտ կողքիս, հասկացող, միշտ լսող, վստահելի, վստահեի, որ ինքը կա իմ կյանքում, միշտ կարա եք ներփային իմ ամեն հարցում։ նկատմամբ զգացումը իր մոտ մանկուց էր, նույնիսկ անունը հայրենասերի անուն էր, երևի թե ինչպես ասում են, անունը մեծ նշանակություն ունի մարդու կյանքում։ Դեռ ուսանող ժամանակաշրջանում ինքը իր անվանը միշտ դեր էր։ Սովորում էր Ղափանում, բայց սիրում էր Արցախը։ Ծառայություն գնալով Ռուսաստան հենց լսում է Արցախում կատարվող իրադարձությունների մասին, թող մեծառայությունը ու արյան կանչով սերը հայրենիքի նկատմամբ վերդասելով ազատ Ռուսաստանում ապրելու հնարավորությունից թողնում է ինչպես շատերը այդ տարիներին արեցին Թողմակյան։ Ինքը վերջին զինծառայողներից էր, որոնք զորակոչվեցին ռուսական բանակ, իր հետ ծառայակիցները շատերը մնացին Ռուսաստան, ինչը վերջել չվերադարձան հայրենիք։ Մասնակցեց 3 պատերազմների։ Վերդասեց ամեն ինչից հայրենիքի սերը, թե ընտանիքից, թե սերը երեխայից, որ ինքը ամեն ինչից իր ազնական կյանքից վեր էր դասում իր բալիկին։ Սիրուց էլ հայրենիքը այս պահին վեր դասեց։ Ստերազմը բոթը լսելուն հենց առաջին արկի պայթունը եղավ մեր թաղամասում, ինքը գտնվում էր իրենց գյուղում Մաճկավաշենում, որը անչափ շատ էր սիրում Լսելով պատերազմի բոթը իսկում վերադարձա Մարտունի, քանի որ մենք ծայրամասում էինք ապրում, որ เป զի գոնե ինչ-որ չափով ապահովեր անի անվտանգությունը։ Հարևանի միջոցով անին տեղափոխեցինք Ստեփանակերտ, ես եւ ինքը նվիրվեցինք։ Ես գնացի Հիվանդանոց, ինքն էլ ամիջապես առանց երկ մտելու նույնիսկ ավտոն չբերեց մեր բակ, թողեց Ավոյի հրապարակ։ Դրանից հետո անմիջապես տեղափոխվեց կրվի դաշտ։ Խոսում էինք կապ հաստատել իր հետ շատ դժվար էր, քանի որ որտեղ ենք գտնվում էր, կապ չկար։ Մենք անչափ զբաղված էինք ես իմ անդանոցում, ինքը դիրքում ես ավելորդ անգամ չէի ուզում անհանգստացնեի, դրա համար օրը մեկ անգամ առավոտ շուտ երևի 7 կողմերին կապ էինք հաստատում միմյանց հետ, ինքը իմ առողջականից Մարտունու դրությունից, ես իրանցից։ Մեկ էլ այդ տեղանքում ինքը իջնում էր հատուկ մի վայր, որտեղից հասանելի է։ Միշտ ասում է սպասիանին կես զանգի։ Գոնե ձենդ լսի։ Անի զանգ արտամ, իրաք մի վայրկյան կապ էին հաստատում ու վերջ։ Մեզ դա բավարարում էր։ Ու այդպես ամեն օր ինքն էր ինձնից հարցնում ինչ էր կատարվում այստեղ։ Վերջին անգամ կապ հաստատեցի, ինքը մեզ ստիպելով ինձ նույրացնողներին։ Նույն օրը հոկտեմբերի 29-ին հանեց Ղարաբաղից, ստիպեց հանել, այսինքն ինքը չկարողաց հանել։ Տեղափոխվեցինք հա, Հայաստան, որովհետև արդեն ահավոր էր Մարտունիում, շատ մոտ էին ադրբեջանցիները։ Վերջի անգամ կապ հաստատվեց իր հետ լույս 30-ի գիշերը։ Հովհաննիսյանը ծառայության ընթացքում իրեն դրսևորել է սպային վայել վարքագից, ապարգևատրվել մի շարք շքանշաններով եւ պատվոգրերով։ 2012 թվականին 20 տարի անընդմեջ ծառայելուց հետո Հունանն անցել է զինվորական թոշակի։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ որպես պահեստազորի սպա մարտերին մասնակցել է տոնաշենում։ Ակտիվ մասնակցության համար ապարգևատրվել է Ընկերոջ Հունան Հայրումյանի խոսքով Հունանը զինվորական էր ամբողջ հոգով։ Հունան Հայրումյանը իր մատական ուղին սկսեց հենց հարազատ գյուղից, Մաշկալաշեն գյուղի ինքնապաշտպանությունից, Արցախյան առաջի պատերազմի ընթացքում նա բարեխղճորեն էր կատարում իր արժեք դրված խնդիրները, գիտակցում էր գյուղի պաշտպանության, իր տան պաշտպանության կարևոր գործողությունն մարտական գործողություններում բավականին լուրջ ակտիվություն է ցուցաբերում նախաձեռնող է առաջ մտածելու նետում էր մարտի եւ որոշ ժամանակ հետո 22 թվականի սեպտեմբերյան հարձակողական մարտերի ընթացքում մենք Երևանից հակառակորդի ՀՄՄ-1 եւ Ավետիսյանը մեր մարտական ընկերը դարձավ ՀՄՄ-1-ի նշանավոր օպերատոր եւ ամբողջ պատերազմի ընթացքում նա մասնակցեց իր զորատեխնիկայով բավականին ակտիվ էր բավականին նվիրված էր երկրորդին արդեն հաջողությամբ հաղթանակով ավարտած այդ մատական գործողությունները նա շարունակեց եւ իրական ու մեծ ավանդը թողեց պաշտպանության բանակի կազմավորման կանոնավոր բանակի ստեղծման գործընթացը պայմաններով մեր Ավետիսյանը մեր Տարայցան ընթացքում երևի են եզակի սպաներից էր, ով իր ամբողջ ունակությունը փորձում էր փոխանցել մատաղսերնդին, իրենց ենթակա զինվորներին եւ ամենօրյա հետեւողական ու կստաճան աշխատանքի արդյունքում եղավ բավականին հաջողված հրամանատար, բավականին հաջողված աշխատագետ, սիրում էր իր գործը, սիրում էր բավել իր զինվորական գործը ու իր մարդկային որակների երևի ամենակարևորագույնն էր, լինել նվիրված իր գործին որպես մարդ Ավետիսյանը բնութագրում է ազնիվ, մաքուր, ընկերասեր, բանիքին եւ իր ընկերական շրջապատին նվիրված ազնվորություն, բավականին հարգված ազնվորություն է մեր ամբողջ շրջանի մասշտաբով երևի չկա մեկ մարդ, որ տարական ու ամենալավ մարդկային արժեքներով չփորձի բնութագրի Ավետիսյանին։ Սկսած արդեն Արցախյան քարաշոսոյա պատերազմը 20 թվականին առաջիններից էր, որ ներկայացած Վինկոմիսարիատ արտամագրվեց եւ իր ստորաբաժանման կազմում գործում էր երկրորդ պաշտպանական շրջանի ուղղությունով։ Մի քանի անգամ իր նախաձեռնությամբ ինքներ խնդրում, որպեսզի ընդգրկեն պարտական գործողությունների կամ ավելի թեժ կետերում եւ իր նախաձեռնությունը իր այսպես կոչված հրամանատարական ունակությունը օգտագործելով առաջադրեցինք տարբեր մարտական խնդիրներ, որի արդյունքում մենք տեսանք, այո, այդ մարտերը հավաքվեց հենց մեր տղաների հաջողությամբ, հակառակորդին չհաջողվեց գravel այն տեղամասը, որտեղ պաշտպանում էին հենց Ավետիսյանի ազնագազմը Ավետիսյանի գլխավորությամբ եւ իզուր չէ որ որ իր վերջի մարտը տեղի ունեցավ հենց ակետում, որտեղից որ սկսեց այդ ինքը առաջին արցախյան պատերազմի ընթացքում իր հայրենիք տունը, հայրենիք գյուղը պաշտպանելուց։ Եվ այդ բարձունքի պաշտպանությունը գլուխուտ կոչող տեղամասը շատ կարևոր ստրատեգիական կարևոր նշանակության բարձունք է, որի հենց պաշտպանությունը կարելի է հենց վերագրել Ավետիսյանին ու իր մարտական ընկերներին, որ այսօր համարեսի ձորակը կանգուն է Մաշկալաշեն գյուղը կանգուն է։ Այս նման տղաները Ավետիսյանի դեմքով իրան շնորհիվ եղավ այս ամենը, որ այսօր ունեն հերոսական Մաշկալաշեն, հերոսական գյուղ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ին պատերազմի լուրը լսելուն պես Հունանը կրկին մեկնել է ռազմաճակատ, երկրորդ պաշտպանական շրջանում մասնակցել պատերազմական գործողություններին։ Նա իր զինակիցների հետ մասնակցել է վարանդայի մարտերին։ Մեկ ամիս եղել է երկրորդ պաշտպանականում։ Այնուհետև վերադարձել է իր ծննդավայր, մասնակցել հոկտեմբերի 29-ի թեժ մարտերին։ Միակ դուստրը Անին անցյալով չի ցանկանում խոսել սիրելի հայրիկի մասին։ Յուրաքանչյուր զավակի համար իր ծնողը յուրահատուկ է, իդեալական։ Իմ հայրն էլ այդպեսին էր ինձ համար իդեալական ամուսին։ Հորս ամեն մի խոսքը որ իմաստ է արտահայտում։ Ձգտել եմ, ձգտում եմ, քայլել իր խորհուրդներով, լինելով տան միակ զավակը, մեկ-մեկ իմ համար դառնում էր ավակ եղբայր։ Անկեր, ես չէի զգում իմ մենակությունը նրա մոտ։ Լինել հայրենասեր, հարգել մեծերին, չէր սիրում սուտը, միշտ ասում էր, թեկուս ցավոտ լինի, ասա ճշմարտությունը, փխրուն սիրտուները այդ նույն նրբազգաց լինելը, կարեկից լինելը, ուրիշի ցավով տարապելը փոխանցել է ինձ, որը ըստ իս այս պահին շատ դժվար է իմ համար։ Սովորեցրել է դժվարությունից չվախենալ։ Միշտ ասում էր՝ դու իմ աղջիկն ես, համ տղան։ Միշտ ուժեղ պետք է լինես ու ցկտում եմ։ Թեկուզ շատ մեծ դժվարությամբ, բայց լինել այնպիսին, ինչպիսին ինքն է։ Կուզեր տեսնել Ես գիտեմ, որ ինքը ճիշտ իմ կողքին է, թեկուզ ես նրան չեմ տեսնում, բայց ես զգում։ Ու ես այնքան ուրախ եմ, որ հենց ինքն է եղել իմ ծնողը ու ինքն է ինձ ճիշտ դաստիարակել։ Մենք մինչև այսօր, մինչև կյանքի վերջ, ես ու մայրս իր մասին անցյալով չենք խոսում եւ ուրիշներին թույլ չենք տալիս, որովհետեւ ինքը մեզ համար կա, ինչքան մենք դեռ կանք, ինքը մեր կողքին է։ Հայրս շատ մեծ երազանքներ ուներ ինձ հետ կապված։ Հիշում եմ, հարևանները միշտ ասում են, որ դու լավ պապիկ կլինես։ Ինքը շատ ուրախանում է։ Ինձ համար փայլուն ապագա է նախատեսում։ Մանկուց միշտ երազանքներս իրականացնում էր։ Չեմ կասկածում, եթե կողքից լիներ բոլոր երազանքները իրականություն կդարձներ հերթով նրա վերջի հորդորը նա էր որ իրեն սպասենք կգա մեր հետևից կվերադառնանք մեր տուն մենք վերադարձանք նա երևի չէր սպասում այսպիսի դավաճանության մեր պարտության առավել եւս չէր սպասում նա վերջի զանգին ասաց քիչ մնաց անիգուլի սպասի, կգամ։ Ինքս քեզ հետ կբերեմ մեր Մարտունի, առ այսօր ես սպասում եմ նրա գալու։ Ես երբեք չեմ հավատա, որ նա չի գալու։ Ես չեմ կարողանա հավատալ դրան։ Եթե ես մեկ վարքյանով ընդամենը դրան հավատամ, ես նույն րոպեին կհալակարվեմ։ Իր ծննդյան օրը, հոկտեմբերի 7-ին, Անին ամենաշատը սպասում է հոր զանգին։ Բայց ավաղ, այդպես էլ հերախոսին նայելով, հոր ձայնի կարոտը սրտում գլորում օրը։ Տան անդամները Հունանի հետ վերջին հերախոսազանգը ունեցել են հոկտեմբերի 30-ին։ Սպայի աճյունը զոհվելու վայրից դուրս է բերվել նոյեմբերի 6-ին։ Հունան Ավետիսյանը հետմահու ապարքիվատրվել է արիության մեդալով։ Այնուհետև մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Միշտ ներկա հաղորդաշարն էր եթերում, որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի մասնակից Պահեստազորի սպա Հունան Գրիշայի Ավետիսյանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։